Vienuoliktas skirsnis. Tai man teikia garbę, kalbėjo toliau Hilonas. Mergina ponia kreipėsi į Vinicijų, be jokių abejonių šlovina tą pačią dievybę, kaip ir dorovingiausiai romėnė, tikrų tikriausia matrona Pomponija. Girdėjau taip pat, kad Pomponija teisėje namų teismas už kažkokių svetimų dievybių išpažinimą, bet neįstengiau iš jos tarno išklausti kokiagi ta dievybė ir kaip vadinasi jos garbintojai. Jei pavyktų sužinoti, patraukčiau pas juos, tapčiau maldingiausių sekėjų ir pelnyčiau jų pasitikėjimą. O tu, ponia, kiek girdėjau, taip pat keliolika dienų praleidai tauriojo aulo namuose, tad ar negali man pasakyti, kokių žinių? Negaliu, atsakė Vinicijus. Klausinėjote mane ilgai visokių dalykų, tauriai viešpačiai, o aš atsakinėjau į klausimus, tad leiskite dabar man paklausti. Ar nematei garbusis tribūne, kad Pamponija arba tavo dieviškoji lygija būtų nešiojusi kokias statulėlės, kokias aukas, ženklus, amuletus? Ar nematei jų braižant kokius ženklus, suprantamus tik joms vienoms? Ženklus? Palauk. Taip, mačiau kartą, kaip lygija nubraižė smėlyje žuvį. Žuvį? Aha. Ar taip darė tik vieną kartą ar kelis? Tik vieną. Ir esi tikras, ponė, kad nubraižė Žuvi? Oho. Taip tikras, atsakė susidomėjęs Vinicijus. Tu gali atspėti, ką tai reiškia? Atspėti, sušuko Hilonas. Ir atsisveikindamas pridūrė. Te apipila fortūna jūs abu polygiai visomis savo dovanomis, gabingiai ponai. Pasakyk, kad tau duotų apsiautalą, tokiais žodžiais įpalydėjo Petronijus. Olisas tau dėkoja už tersitą, atsiliepė graikas dar kartą, nusilenkęs, jis išėjo. Ką tu pasakysi apie šį taurųjį išminčių, paklausė Petronijus Vinicijų. Pasakysiu, kad jis suras lygiją. Džiaugsmingai sušuko Vinicijus, bet taip pat pasakysiu, jeigu būtų sukčių karalystė, jis galėtų būti jos karaliumi. Be abejonės, su šito stoiku man reikia sueiti į artimesnę pažinti, o dabar po jo liepsiu įsmilkyti atrijų kvepalais o Hilonas Hilonidas susisupęs naujų apsiautelų po klausėmis mėšiojo ant delno iš Vinicijaus gautą kapšą, mėgaudamasis ir jo storiu ir skambesiu. Žengį palengva apsidairydamas, ar kas jo neseka akimis iš Petroniaus namų, praėjo pro Livijos portiką ir pasiekęs klyvus Virbijus kampą, pasuko į subūrą. Paaiškinimas klyvus Virbijus Virbijaus kalbą, paaiškinimo pabaiga. Reikia užėjti pas porą, kalbėjau savo, ir truputį nulieti vyno fortūnai. Suradau pagaliau, ko taip ilgai ieškojau. Jis jaunas, karštas, dosnus kaip kipro kasyklos ir už tą lygų vištelę pasirengęs atiduoti pusę turtų. Taip, štai tokio seniai ieškojau. Tačiau su juo reikia būti atsargiam, nes jo antakių raukšlė nieko gera nežada. Ak, vilkiukščiai šiandien viešpatauja pasaulyje, dabar turbūt mažiau bijočiau to Petronijaus. O dievai, kodėl savadavimas šiandien labiau vertinamas negu dorybė? Ha, ji nubraižė tau žuvį smėlyje, kad aš pasprinkčiau oško sūrio kasnių, jeigu žinau, ką tai reiškia. Bet sužinausiu, kadangi žuvis gyvena vandenyje, o ieškoti vandenyje sunkiau negu sausumoje, tai sumokės man už tą žuvį Ne bet kaip. Dar vienas toks kapšas ir galėčiau mesti Elgetos terbą ir nusipirkti vergą. O ką tu pasakytum, Hilonai, jeigu tau patarčiau nusipirkti ne vergą, o vergę, pažįstu tave. Žinau, kad sutiksi. Kad būtų graži, kaip pavyzdžiui, eunikiai, pat šalia jos atjaunėtum, o kartu gautum padorų ir tvirtą uždarbį. Pardaviau tai vargšiai eunikiai du siūlus, iš savo seno apsautalo. Kvailutėji, bet jeigu Petronius man ją dovanotų, paimčiau. Taip, taip, Hilonai, Hilonov sūnau, netekai tėvo ir motinos, likai našlaitis, tai nusipirk malonumui bent vergę. Teisybė jai reikės kur nors gyventi, tai Vinicijus nusamdys butą, kur ir tu prisiglausi. Jei reikės apsirengti, tai Vinicijus sumokės už jos drapanas, reikės valgyti, jis turės išpenėti. Ak, koks sunkus gyvenimas, kur tie laikai, kada už obolą galėjai gauti rieškutės pupų su lašiniais arba kraujiniais ošpaus dešros galą su lik dvylikamečio vaikiščių ranka. Paaiškinimas obolas mulki sidabrinė moneta. Paaiškinimo pabaiga. Bet štai ir tas vagišių sporas. Vyninėje lengviausia ką nors sužinoti. Taip svarstydamas ėjo į vyninę ir užsisakė asotį tamsaus, o sugavęs nepasitikinti šeimininko žvilgsnį, iškrapštė auksinį pinigą iš kapšo, padėjo ant stalo ir pasakė, dirbau šiandien su Seneka nuo ryto iki vidudienio sporai, ir štai kuo mano bičiulis atsisveikindamas mane apdovanojo. Sporas dar labiau išpūtė savo išpūstas akis, vynas tušto jau atsirado prieš Hiloną, o šis padažęs jame pirštą, nubraižį ant stalo žuvį ir paklausį. Ar žinai, ką tai reiškia? Žuvis? Na, žuvis ir yra žuvis. Kvailas tu. Nors tiek atskėdė vyną vandeniu, kad jame galėtų gyventi net žuvis. Tai simbolis, kuris filosofų kalba reiškia fortūno šypseną. Jei būtum atspėjęs, gal ir tau būtų nusišypsojusi fortūna. Gerbk filosofiją, sakau tau, nes aš pakeisiu vyninę. Mano artimas bičiulis Petronijus jau seniai mane įkalbinėja tai padaryti. Perskirimas 14. Kelias dienas po to Hilonas niekur nesirodė. Vinicijus iš Aktijos, sužinojęs, kad Lygija jį myli, dar karščiau troško ją surasti ir pradėjo savo jėgomis ieškoti nenorėdamas, o tuo tarpu ir negalėdamas kreiptis pagalbos į Cezarį, susikrimtusį dėl mažosios Augustaus sveikatos. Deja nepadėjo nei įžadai šventyklose, nei maldos ir aukos, nepadėjo nei gydytojų talentas, nei visokie burtai, e, kurių galų gale buvo grieptasi. Po savaitės kūdikis numirė. Gedulas apgaubė rūmus ir Romą. Cezaris, kuris vaikui gimus iš džiaugsmo buvo it be galvos, dabar buvo be galvos iš sielvarto ir užsidaręs dvi dienas neėmė maisto ir nenorėjo nieko matyti, nors rūmuose knipždėjo minio senatorių ir augustijonų, atskubėjusių pareikšti gailestį ir užuojautą. Senatas susirinko ypatingai posėdį. Čia mirusi mergaitė buvo paskelbta deive, nutarta pastatyti ją šventyklą ir paskirti tam tyčią žynį. Mirusiosios garbei visur buvo dedamos aukos iš brangaus metalo, liejamos jos kultūros, o laidotuvės virto neregėtomis iškilmėmis. Žmonės stebėjosi besai, kur reiškiamų Cezarių sielvartų, verkė draugę su juo, tiesi rankas į dovanas, bet svarbiausia, šitas nepaprastas reginys buvo jiems pramoga. Ši mirtis Petronijų sukėlė nerimą jau visa Roma žinojo, kad dėl to popėja kaltina apžavus. Jo žodžius kartojo ir gydytojai, kurie tokiu būdu teisino savo nesėkmingas pastangas ir žiniai, kurių aukos pasirodė bejėgės, ir užkalbėtojai, kurie drebėjo dėl savo gyvybės ir visamine. Petronijus dabar buvo patenkintas, kad Lygija pabėgo, nes iš tiesų nelinkėjo blogą aulams ir troško gerą savo ir Vinicijui, Todėl, kai buvo pašalintas kiparisas, kaip gedulo ženklas įsmeigtas prieš palatiną, jis patraukė į senatoriams ir augustijonams surengtą priėmimą, norėdamas įsitikinti, kiek Neronas įsiklausęs išnekas apie burtus ir užbėgti už akių galimiems padariniams. Pažinodamas Neroną, jis numanė, jog tas, nors ir nepatikėjęs apžavais, apsimes tikys, kad uslopintų savo skausmą, kad kam nors išlietų kerštą, pagaliau, kad išblaškytų nuomonę, jog dievai ima jį bausti už nusikaltimus. Kad Cezaris galėtų net savo vaiką mylėti nuoširdžiai karštai, nors tą meilę reikštų audringai, Petronijus netikėjo, tačiau buvo tikras, kad savo skausmą jis rodys perdėtai. Ir neapsiriko, Neronas klausėsi senatorių ir raitelių pagodo žodžių akmeniniu veidu, įsmeigęs akis vieną tašką, Ir buvo aišku, jeigu kenčia netgi iš tikrųjų, tai vis tiek galvoja, kokį įspūdį jos skausmas daro kitiems ir pozuoja, vaizduodamas Nijobę, vaidina tėvų sielvarto spektaklį, likoks komediantas scenoje. Tačiau net dabar neįstengia išlaikyti tylaus ir tariamai sustingusios skausmo pozus, tarpais kilnojo rankas, lyg barstydamasis galvą, žemės dulkėmis kartkartėmis dusliai dėjavo, o išvydęs Petronijų pašopo ir tragiškų balsų pradėjo šaukti, kad pagaliau visi jį galėtų girdėti. Ai man, ir tu kaltas dėl jos mirties per tavo patarimą, tarp šių sienų atėjo piktoji dvasia ir vienu pažvelgimu ištirpė gyvybę iš krūtinės. Vargas man, verčiau mano akis nematytų helio šviesos, vargas man, ai man, ai man. Ir vis keldamas balsą perėjo į silvartingą klyksmą – bet Petronijus Bergint apsisprendė surizikuoti žūt ar būt, ištiesas ranką skubiai nutraukė Neronui nuo kaklo nuolatos nešiojamą skarelę ir pridengė jam burną. Valdove, tarė labai iškilmingai, sudegink Romą ir visą pasaulį iš skausmo, bet įsaugok mums savo balsą. Apstulbo susirinkusieji akimirką apstulbo ir pats Neronas, tik Petronijus liko nesutrikęs. Gerai žinojo, ką daras. Atsiminė, kad Terpnui ir Diodorui netgi buvo įsakyta užspausti Cezariui burną, jeigu šis per daug keldamas balsą galėtų jam kiek pakengti. Cezari, kalbėjo toliau, taip pat iškilmingai liūdnai, negalima neapsakyti, ko mes netekome, tad jeigu mūsų paguodai, bent šis lovis išlieka. Nerono veidas suvirpėjo ir netrukus iš akių pabiro ašaros, taiga jis uždėjo rankas Petronijui ant pečių, prispaudė galvą prie jo krūtinės ir kukčiodamas kartoju. Tu vienintelis iš visų apie tai pagalvojai, tu vienintelis, Petronijau, tu vienintelis. Tigelinas pagelto iš pavydo, o Petronijus kalbėjo. Keliauk į Ansijų, ten jį išvydo pasaulį, ten tau atplūdo džiaugsmas, ten atplūs ir nusiraminimas. Jūros oras te atgaivina dievišką tavo gerklę, tegu krūtinė tavo atsikvepia sūrę drėgme, mes ištikimieji visur eisime paskui tave ir tavo skausmą raminsime bičiulystę, o tu raminsi mus daina. Taip, graudžiai atsakė Neronas, sukursiu himną jos garbiai ir sudėsiu ją muziką. O paskui paieškosi šiltos saulės bajuose, o paskui užsimiršimo Graikijoje, poezijos ir dainos tėvynėje. Ir sustingusi, niuri Cezario nuotaika palengva sklaidėsi, kaip saulė dengiantis debesys, ir prasidėjo pokalbis dar lyg kupinas liūdėsio, bet jau pilnas ateities sumanimų, aptarta kelionė, meniniai pasirodymai ir net prieimimai, kurį reikalavo žadėtas Tiridato Armenijos karaliaus atvykimas. Teisybė Tigelinas dar bandė priminti apžavus, bet Petronijus įsitikinę savo pergalę atvirai priėmė iššūkį. Tigelinai, paklausė, ar tu manai, kad apžavai gali pakengti dievams? Pats Cezaris apie juos kalbėjo atsakė dvariškis. Tai skausmas kalbėjo ne Cezaris. O ką tu apie tai manai? Dievai per daug galingi, kad juos paveiktų kerai. Ar tu neiksi Cezario ir jo šeimos dieviškumą? Peraktum est. Baigta, burptelėjo greta stovintis Eprius Marcelas, pakartodamas minio šūksnį, kai gladiatorius arenoje gauna iš karto tokį smūgį, jog jau nebereikia pribaigti. Tigelinas užgniaužė įtužį, jis ir Petronijus seni varžovai dėl Nerono palankumo. Ir Tigelinas turėjo tą pranašumą, kad Cezaris mažai, tikriau sakant, visai jo nesidrovėjo. Bet Petronijus lygi šiol per susikirtimus įveikdavo jį protu ir samuju. Taip atsitiko ir dabar. Tigelinas nutilo, tik stengėsi įsiminti tuos senatorius ir raitelius, kurie tučto jau apspito į menės gilumą pasitraukusi Petronijų manydami, kad po to, kas čia įvyko, jis nebejotinai būsęs pirmasis Cezario numylėtinis. Išėjęs iš rūmų Petronijus patraukė pas Vinicijų ir papasakojęs apie susitikimą su Cezariu ir Tigelinu, toliau kalbėjo. Nukreipiau pavojų ne tik nuo Aulo Plausijaus ir Pomponijos, bet ir nuo mūsų abiejų, net nuo lygijos, kurios neieškos bent jau todėl, kad prikalbėjau tą varebarzdę beždžionę keliauti į Ansijų, iš ten į Neapolį, arba jūs. Ir keliaus, juk Romoje lygi šiol nedrįsiu pasirodyti viešai teatre, o žinau, kad jis seniai ketina pasirodyti Neapolyje. Paskui svajoja apie Graikiją, kur maga dainuoti svarbesniuose miestuose, o tada susirinkus visus graikų dovanotus vainikus su triumfu įvažiuoti į Romą. Per tą laiką galėsime laisvai ieškoti lygijos ir saugiai ją paslėpti. O kaipgi mūsų taurusis filosofas? Nepasirodė lygi šiol, tavo taurusis filosofas sukčius ne, nebuvo, nepasirodė ir jau nebepasirodys. O aš geresnės nuomonės, jeigu ne apie jo sažiningumą, tai apie protą. Kartą jis jau nuleido kraują tavo kapšui ir ateis vėl bent nuleisti kraują antrą kartą. Jeigu pasisaugo, kad aš jam pačiam kraujo nenuleiščiau. Nedaryk to, turi kantrybės, kol tvirtai neįsitikinsi jo apgaulę neduok jam daugiau pinigų, bet pažadėk dosniai atsilyginti, jei atneš tikrą žinę, gal ko nors ir pats ėmėsi. Du mano atleistiniai, Numfidijus ir Demas, ieško jos kartu su 60 žmonių būrio. Vergai, kuris ją suras, pažadėta laisvį. Bet to įsintinėjau žygunus į visus iš Romos vedančius kelius, kad užėgose įsiteirautų apie ligą ir merginą. Pats klajoju po miestą dieną ir naktį, tikėdamasis laimingo atsitiktinumo. Kai tik tai, ką sužinosi, pranešk man, nes aš turiu vykti į ansijų. Gerai. O jeigu kurį rytą atsibudęs pasakysi savo, kad dėl vienos merginos neverta kamuotis ir dėti tiek pastangų, tai atvyk į ansijų. Ten nestiks nei moterų, nei pramogų. Vinicijus ėmė vaikščioti sparčiai žingsniais, Petronijus valandėlę žiūrėjo į jį, paskui paklausė. Prisipažink man atvirai, bet ne kaip karštuolis, kuris kažką įsikalba ir pats save kursto, kaip protingas žmogus, atsakas bičiulį, ar toji lygija visada tau vienodai brangi? Vinicijus valandėlę staptelėjo ir taip pasižiūrėjo į Petronijų, tarsi jau būtų lygi šiol nematęs, paskui vėl ėmė vaikščioti. Jis aiškiai tramdė besiveržiantį protrukį. Pagaliau iš savo bejėgiškumo, iš gailėščio, pykčio ir neįveikiamo ilgesio Jo akise susikaupė dvi ašaros bylojančios Petronijui įtikinamiau už įtaigiausius žodžius. Bet kiek padaluoja starį, pasaulį laiko ant savo pečių ne Atlantas, o moteris, ir kartais juo žaidžia kaip sviediniu. Paaiškinimas – Atlantas, mitinis Mauritanijos karalius Titanas paverstas kalnu ir laikantis ant savo pečių kolonas skiriančias dangų nuo žemės – prie jūros dabartinio Gibraltaro rajone. Aiškinimo pabaiga. Taip, sutiko Vinicijus. Metas buvo atsisveikinti, tačiau tuo tarpu vergas pranešė, kad Hilonas Hilonidas laukia priemenyje ir prašo leisti jam pasirodyti šeimininko akivaizdoje. Vinicijus liepė jį tučto jau įleisti, o Petronijus tarė, aha, ar aš tau nesakiau, prisiekiu Herkuliu, tik laikykis ramiai, nes kitaip jis tave pajungs, ne tu jį. Pasveikinimas ir šlovė tauriajam karo tribūnui ir tau, ponia, prašneko įeidamas Hilonas. Laimė te būna to lygiai jūsų šloviai, o šlovė te pasklinda po visą pasaulį, nuo Herkulio stulpų iki Aršakidų sienos. Paaiškinimas. Nuo Herkulio stulpų iki Aršakidų sienos, nuo Gibraltaro iki Partų karalystės, plikėjusios į rytus nuo Kaspijos iki Indijos – Herkulio Heraklio stulpai dvi akmeninės telos, Herkulio pastatytos prie sąsiaurio skiriančio Europą nuo Afrikos. Aršakidai Partų valdovų dinastija 250 metai prieš Kristų, 255 metai. Paaiškinimo pabaiga. Sveikas dorybės ir išminties įstatymų leidėjau, atsakė Petronius, o Vinicijus apsimestinai ramiai pasiteiravo – Ką atnešiai? Pirmąjį kartą atnešiau tau ponę viltį, dabar atnešu įsitikinimą, kad mergina bus suvesta. Tai reiškia, kad lygi šiol jos nesuvedai? Ne, ponia, tačiau atradau, ką reiškia ženklas, kurį tau nubraižė, žinau, kas tie žmonės, kurie ją pagrobė ir žinau, tarp kokių dievybių išpažinėjų jos ieškoti. Vinicijus ko nepašauko nuo krėslo, kuriame sėdėjo, bet Petronius uždėjo ranką jam ant peties ir kreipėsi į Hiloną. Kalbėk toliau. Ar esi visiškai tikras, ponė, kad mergina tau nubraižė smėlyje žuvį? Taip tikras, atšovė Vinicijus. Tai krikščionė. Ir ją pagrobi krikščionis. Stojo tyla. Klausyk, Hilanai, pagaliau prabilo Petronijus. Mano giminaitis už mergino suradimą numatė tau krūvą pinigų, bet ir nemažesnė krūvą rykščių, jei panorėsi apgauti. Pirmuoju atveju galėsi nusipirkti ne vieną, bet tris raštininkus, o antruoju visų septynių išminčių filosofiją, pridėjus dar ir tavąją, netaps tau gydomojų balzamu. Mergina krikščionė, ponė, sušuko graikas. Pagalvok, Hilonai, tu žmogus nekvailas. Žinome, kad Junija Silana, draugė su Kalvija Krispinila, buvo apskundusios pomponiją Grecina, kad išpažįstanti krikščionių prietarus, bet taip pat žinome, kad namų teismas nuėmė nuo jo šį kaltinimą. Nejau tu norėtum dabar jį vėl iškelti? Nejau tu norėtum mus įtikinti, kad pomponija, o su ja ir lygija gali priklausyti žmonių padarmės priešams, fontanų ir šulinių nuodytojams, asilo galvos garbintojams, tokiems žmonėms, kurie žudo kūdikius ir pasinėrė išlikščiausią paleistuvystę? Asvarstyk, Hilonai, kad toji mums kelbiama tezė neįsiverstų kaip antitezė ant tavo nugaros. Hilonas keistelėjo rankomis parodydamas, kad tai ne jo kaltė, paskui tarė, ponia, pasakyk graikiškai tokią frazę, Jėzus Kristus Dievo sumnus išganytojas. Gerai, pasakiau, kas iš to? O dabar paimk visų tų žodžių pirmąją raidę ir sudėk į krūvą Žuvis, nustebo Petronijus. Štai kodėl žuvis tapo krikščionių simboliu, didžiuodamasis atsakė Hilonas. Valandėlę visi tylėjo, graiko išvados buvo tokios stulbinamos, kad abu bičiuliai neįstengė atsipeikėti. Vinicijau, paklausė Petronijus, ar tu neapsirinki, ar tikrai lygija nubraižė tau žuvį? Prisiekiu visais požemio dievais, iš proto gali įsikraustyti, karštai sušuko jaunuolis. Jei man būtų nubraižiusi paukštį, pasakyčiau, kad paukštį. Vadinasi, ji krikščionė, pakartojo Hilonas. Tai reiškia, tarė Petronius, kad pomponija ir lygija nuodija šulinius, žudo gatvėje sugautus vaikus ir paleistuvauja. Nesąmonė. Tu, Vinicijau, ilgiau buvai jų namuose. Aš trumpai, bet ganėtinai pažįstu ir aulą, ir pomponiją, netgi lygiją. Tad galiu pasakyti, šmeištas ir nesąmonė Jeigu žuvis krikščionių simbolis, o tai iš tikrųjų sunku nuginčyti, jeigu jos krikščionys, tai prisiekiu prozerpina, krikščionys matyt nėra tokie, kokiais mes juos laikome. Kalbi kaip Sokratas, ponė, atsakė Hilonas, kas ir kada tyrinėjo krikščionis, kas gilinosi į jų mokslą, kaip prieš trejus metus keliavau iš Neapolio čina į Romą, o kodėl aš ten nepasilikau, prie manęs prisidėjo žmogus gydytojas vardu Glaukas, apie kurį sklido šnekos, kad jis krikščionis ir vis dėlto aš įsitikinau, kad tai buvo geras ir doras žmogus. Ar ne iš to doro žmogaus dabar sužinojai, ką reiškia žuvis? Deja, ponė, pakeliui vienoje užeigoje kažkas nudūrė garbų į senolį peiliu, jo žmona ir vaikai įsivedė vergų pirkliai, o aš juos gindama štai netekau dviejų pirštų. Tačiau tarp krikščionių, sako, nestinga stebuklų, taigi turiu vilties, kad jie atauks. Kaip? Nejau ir tu virtai krikščionio? Nuo vakar, ponė, nuo vakar. Juo padarė mane ta žuvis. Žiūrėk vis dėlto, kokia jos galybė. Ir po kelių dienų būsiu uoliausias iš uoliausių, kad tik mane prileistų prie visų savo paslapčių, o kai prileis prie tų paslapčių, žinosiu, kur užsiglaudusi mergina. Tada mano krikščionybė galbūt atneš daugiau pelno negu mano filosofija. Taip pat daviau Merkurijui įžadą, jeigu padės man surasti merginą, paukosiu jam dvi vienodo amžiaus ir vienodo ūgio telyčias, kurioms liepsiu pauksuoti ragus. Tai tavo vakarykštė krikščionybė ir tavo ankstesnė filosofija tau leidžia tikėti Merkurijų? Visada tikiu tą, kas man naudinga tikėti, tai yra ir mano filosofija, kuri ypač Merkurijui turėtų patikti. Deja, jūs žinote, Gerbiausiai ponai, koks jis įtarus Dievas. Nepasitikė jis net neprikaištingų filosofų pažadais ir turbūt norėtų iš anksto gauti telyčias, bet tai didžiulės išlaidos. Ne kiekvienas yra seneka ir aš nevaliosiu tiek pakloti, bet jeigu taurusis Vinicijus teiktusi iš tos sumos, kurią man pažadėjo šiek tiek, nie obolo, Hilonai, atkirto Petronius, nie obolo. Vinicijaus dosnumas – pranoks tavo viltis, bet tik tada, kai lygija bus surasta. Tai yra, kai mums nurodysi jos lieptuvę. Merkurijus turės įrašyti tau į skolą tas dvi telyčias, nors nesistebiu, kad jis nelinkęs taip daryti. Ir čia matau jo išmintį. Paklausykite manęs, gabiausiai ponai. Mano atradimas yra didžiulis, nors lygi šiol ir nesuradau merginos, bet suradau kelią, kuriuo jos reikia ieškoti. Štai įsimtinėjote atleistinius ir vergus po visą miestą ir provinciją, o ar kuris nors atnešė kokią žinę? Ne, tik aš atnešiau ir pasakysiu dar daugiau, tarp jūsų vergų gali būti krikščionių, apie kuriuos nežinote. Šie prietarai jau pasklido visur ir jie užuot padėję, jūs išduos. Blogai netgi, kad jie mane mato, todėl tu, taurusis Petronijau, įsakyk eunikei tylėti, o tu toks pat taurus Vinicijau, paskelb, kad aš tau pardavinėjau tepalą, kuriuo ištepti žirgai atneša pergalę cirkę. Aš vienas ieškosiu ir vienas surasiu bėglius, o jūs pasikliaukite manimi ir žinokite, viskas, ką gausiu iš anksto, bus man tik paskatinimas, nes žadins vilti gauti dar daugiau ir įsitikinimą, kad pažadytas atlyginimas nenuplauks. Ak tiesa, kaip filosofas aš niekinu pinigus, nors jų neniekina ir Seneka, netgi Muzonijus arba Kornutas, bet jie neprarado pirštų ką nors gendami ir patys gali rašyti bei savo vardus palikonėms perteikti. Tačiau be vergo, kurį užsibrėžiau nusipirkti, ir Merkurijaus, kuriam pažadėjau telyčią, o žinote, kaip galvijai pabrango, jau pats ieškojimas reikalauja didelių išlaidų. Tik tai kantriai klausykite. Štai per tas kelias dienas man kojos atsvėrė žaizdos nuo nesibaigiančio vaikščiojimo. Lankiausi vyninėje pasišnekėti su žmonėmis, pas kepėjus, mėsininkus, pasalyvos pardavėjus ir žvėjus. Išlakščiau visas gatves ir užkampius, buvau pabėgusių vergų slėptuvėse, prakišau beveik šimtą asų lauždamas morą, buvau stalbyklose, džiovyklose ir smuklėse, mačiau mulų varovus ir skulptorius, Mačiau žmonės gydančių šlapimo pūslę ir raunančius dantis. Šnekėjausi su džiovintų figų prekiautojais, išlandžiau kapinės. Ir žinote ko? Ogi visur bražyti žuvį, žiūrėti žmonėms liekis ir klausytis, ką dėl to ženklo pasakys. Ilgą laiką nieko negalėjau pastebėti, bet vieną kartą pamačiau prie fontano vergą, kuris ėmė kibirais vandenį ir verkį. Prie jas paklausiau – kodėl jis lieja ašaras. Kai susėdome ant fontano laiptelių, jis man atsakė visą gyvenimą rinkęs sesterciją prie sestercijo, kad išpirktų mylimą sūnų. Bet jo šeimininkas kažkoks pansa, išvydęs pinigus juos atėmė, o sūnų ir toliau paliko vergauti. Tai verkiu, kalbėjo senis, nors kartoju savo, te būna dievų valia ir vis tiek negaliu vargšas nusidėlis ašarų sulaikyti. Tada aš lyg nuojautos pakuždytas, pavilgiau pirštą kibirę ir nubraižiau žuvį, o jis atsakė, ir mano visa viltis Kristuje. Aš paklausiau, pažinai mane iš ženklo? Jis tarė, taip, ramybė tau. Tada pradėjau traukti jį už liežuvio ir geraširdis viską išplepėjo. Jo šeimininkas tas Pansa, pats yra didžiojo Pansos atleistinis ir plukdo Tibru į Romą akmenis – kuriuos vergai bei samdiniai iškrauna nuo plaustų ir gabena į statomus namus naktimis, kad dieną netrukdytų gatvėse eismų. Ten dirba ir daug krikščionių, tarp jų ir jo sūnus. Bet darbas tiesiog nepakeliamas, tad ir norėjęs išpirkti. Tačiau pansa pasilaikė ir pinigus ir vergą. Taip kalbėdamas senis vėl pradėjo verkti, aš prie jo ašarų pridėjau savasias ir padariau tai be vargo. Esu geros širdies, bet to nuo ilgo vaikščiojimo diegė kojas. Ir ėmiau skūstis, kad prieš kelias dienas atėjau iš Neapolio, nieko iš brolių nepažįstu, nežinau, kur renkasi bendrų maldų. Jis nustebo, kad Neapolio krikščionys nedavė man laiško Romos broliams, bet aš jam pasakiau, kad kelionėje jį pavūgi. Tada jis man pasiūlė ateiti naktį į paupį, kur supažindinsiu su broliais – o šie nuvesę į maldos namus ir pas vyresniuosius krikščionių bendruomenės tvarkytojus. Visą tai išgirdęs, didžiai apsidžiaugiau ir daviau jam pinigų išpirkti sūnui, vildamasis, kad taurusis Vinicijus sugražins man dvigubai. Hilonai, nutraukė Petronius, tavo pasakojime melas plūduriuoja teisybės paviršyje kaip alyva vandenyje. Atnešiai svarbių žinių, neneigiu, Netgi pabrėžiu, kad lygijos ieškojimų kelyje žengtas didelis žingsnis, bet neatmiešk savo naujienų melu. Kuo vardu tas senukas, iš kurio sužinojai, kad krikščionys vienas kitą atpažįsta ir žuvie ženklų? Euricijus, ponia. Vargšas nelaimingas senukas, jis man priminė gydytoją Glauką, kurį gyniau nuo galva žudžių ir tuo labiausiai sujaudino. Tikiu, kad su juo susipažinai ir pasistengsi išnaudoti tą pažintį, bet pinigų jam nedavėjai, nedavėjai nesos, supratai, nieko nedavėjai. Bet padėjau nešti kibirus ir apie jo sūnų kalbėjau su didžiausia užuojauta, tai ponė. Argi ką nusleipsi nuo išvalgaus Petronijaus? Na, nedaviau jam pinigų, tikriau sakant, daviau, bet tik širdyje mintyse. Ir jeigu jis būtų tikras filosofas, to turėtų jam užtekti. O padariau taip todėl, kad laikiau, jog tai būtina ir naudinga. Tik pagalvok, ponė, kaip jis iš karto suvestų mane su visais krikščionimis, kaip juos palenktų ir kokį jų pasitikėjimą sužadintų. Teisybė, pritarė Petronius, turėjai tai padaryti. Štai dėl to ir atėjau čia, kad galėčiau padaryti. Petronius kreipėsi į Vinicijų. Liepk atskaičiuoti jam 5000 sestercijų, bet širdyje, mintyse. Tačiau Vinicijus atsakė, duosiu tau berniuką, jis ir nuneš reikiamus pinigus, o tu Euricijui pasakysi, kad berniukas tavo vergas, ir prie jo atskaičiuosi senukui, kiek priklauso, kadangi atnešiai gerą žinę, tai antrą tiek gausi pats, berniuko ir pinigų ateik šiandien vakare. Štai tikras Cezaris, tarė Hilonas, leisk ponė tau dedikuoti savo veikalą, bet taip pat leisti šį vakarą ateiti vien pinigų. Nes Euricijus man pasakė, kad visi plaustai iškrauti, o naujus atplukdys iš Ostijos tik po kelių dienų. Ramybė jums. Taip atsisveikina krikščionys. Nusipirksiu vergę, atsiprašau, norėjau pasakyti vergą. Žuvys užkimba ant meškerės, o krikščionys ant žuvies. Pax vobiskum, pax, pax, pax. Paaiškinimas pax vobiskum ramybė jums.